Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, bu akşam bir misafirimiz var. Kendileri Türkiye'ye tedavi için gelmişler. Bu esnada bizleri de ziyaret etme fırsatını bulup ziyaret ettiler.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 في أعمالنا وأقوالنا وأن يخلص له نوايانا حقيقة أحببت كثيرا أن ألتقي بكم بعدما سمعت بوجودكم وجود مجموعة من الإخوة الطيبين أحسبهم على خير على المنهج الصحيح منهج الأنبياء والرسل منهج الصحابة الكرام منهج السلف الصالح فسألت عن مكانكم وهداني الله جل وعلا إلى هذا المكان جئت بالأمس واليوم طلب مني أخونا شيخ الياس أن أعيد الزيارة إليكم وأن أكون في خدمتكم لإلقاء بعض الكلمات وأسأل الله الإخلاص. Değerli kardeşler, öncelikle Yüce Rabbimden bu arada bir araya gelmemizi, bu cemaati bağışlamasını diliyorum. amellerimizi makbul eylemesini diliyorum. Niyetlerimizi ıslah eylemesini diliyorum. Buraya Türkiye'ye geldiğimde sizin varlığınızdan peygamberlerin davet, et, davet etmiş olduğu menhec üzerine olan sahabelerin üzerinde yürümüş olduğu menhec üzerinde olan bazı kardeşlerimin varlığını duydum Türkiye'de. Ve Allah'a hamdolsun ki bizlere buraya gelip sizlerle tanışmayı nasip eyledi. Dün ilk ziyaretimde bulunmuştum. Bugün de kardeşimiz İlyas e, tekrardan ziyaret etmemi ve sizlerle burada bir şeyler paylaşmamı istedi. Bizler de bu talebi geri çevirmedik. فأذكر نفسي يا إخوة وإياكم بآية قرآنية إن شاء الله ثم ألبي طلب أخي الفاضل إلياس أن أذكر لكم تجربتنا الدعوية في العراق أما هذه الآية التي يذكر نفسي وإياكم بها هي قوله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما أجمعون هذه الآية يا أخوة يخبر الله جل وعلا فيها أنه ينادي جميع الناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم إن الله جل وعلا لما خلقنا ما تركنا هملا سدى وإنما أنزل إلينا موعظة موعظة بليغة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ما هي هذه الموعظة وما الشفاء وما الرحمة وما الهدى لنا معشر المؤمنين هذا القرآن يا إخوة شفاء لما في الصدور وكذلك هداية من الضلالة وكذلك الرحمة من الشقاوة وكذلك موعظة وكذلك فرقان إذا جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى خير عظيم وهو هذا القرآن فكيف يكون موقفنا منه Evet değerli kardeşlerim. Öncelikle sizlere allah Teala'nın kitabından şu ayeti ve kendime şu ayeti öğüt vermek istiyorum. bu ayetle ilgili biraz değindikten sonra başka bir konuya değineceğim. O da Irak'taki davet konusunda, Allah'a davet konusunda tecrübelerimiz olacak. allah Teala şöyle buyurmakta. Biz insanlara seslenerek Ya eyyuhennas, ey insanlar kad caetkum mev'izatun min rabbikum Sizlere Rabbiniz katından bir öğüt gelmiştir. Bir nasihat gelmiştir. Bu öyle bir nasihat, öyle bir öğüttür ki şifaun lima fis sudur. Kalplerde olana nedir? Bir şifadır. Ve huden ve rahme. Bir hidayet rehberidir ve rahmettir. Lil müminin. Kimler için? Müminler için. O halde allah Teala bizlere kendi katından bir öğütünün geldiğini, bir öğüt, bir nasihatin gönderildiğini ve bunun bir öğüt olduğunu, şifa olduğunu, hidayet rehberi olduğunu ve rahmet olduğunu göster işaret etmektir Allah Allah Teala. Peki bu vasıfları bahsedilen, vasıfları söylenilen şey nedir? Elbette ki Allah Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. موقفنا من هذا القرآن العظيم من هذا الخير الجليل يا أخوة يكون كما قال الله جل وعلا في الآية التي تلي هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يا محمد قل للناس جميعا وقل لأهل الإيمان والإسلام خصوصا قل بفضل الله وبرحمته فضل الله جل وعلا هو القرآن ورحمته الإسلام كما ذكر الطبري رحمه الله وبعضهم يقولون رحمته بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أي افرحوا أنتم يا معشر أهل الإسلام بماذا؟ افرحوا بالقرآن افرحوا بالنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالسنة أوتيت القرآن ومثله معه إذا علينا أن نفرح بالكتاب والسنة وعلينا أن نفرح بهذا الإسلام لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنته إذا التمسك بالكتاب والسنة سبب البقاء على الجادة سبب البقاء على الهداية والاستقامة الناس يفرحون بأشياء كثيرة منهم من يفرح بالدنيا ومنهم من يفرح بالنساء ومنهم من يفرح بالزعامات والمناصب ومنهم من يفرح بالحق الذي جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نفرح بهذا الشيء يا أخوة فبذلك فليفرحوا لماذا هو خير مما يجمعون Evet, Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın bahsettiği gibi, bu ayette bize zikrettiği gibi bir hidayet rehberi, bir rahmet rehberi, bir şifa kaynağı. Peki bu Kur'an-ı Kerim'e karşı konumumuz, Kur'an-ı Kerim'in yanındaki duruşumuz ne olacak? Bunun cevabını da hemen bu az önce okumuş olduğumuz ayetin akabinde gelen ayette buluyoruz. allah Teala buyuruyor ki peygamberine kul de ki bütün insanlığa genel olarak ve müminlere de özel olarak bifadlillahi ve rahmetihi allah Teala'nın lütfu ve allah Teala'nın rahmetidir bunlar. Peki nedir allah Teala'nın lütfu ve rahmeti? Büyük alimlerden İmam Taberi'nin de dediği gibi Allah'ın lütfu, fadlı Kur'an-ı Kerim, rahmeti de İslam'dır. Bazıları da buradaki allah Teala'nın lütfunu, fazlını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi olarak ne yapmaktadır? Tefsir etmektedir. Zira allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa rahmeten lil alemin. Bizler seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Allah Teala buyuruyor ki bu ayetin devamında فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا İşte insanlık ve özel olarak müminler bununla, bunlarla yani İslam'la, Kur'an'la, sünnetle ne yapsınlar? Mutluluk bulsunlar, sevinsinler. Mutluluklarının kaynağı bu olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi bana Kur'an ve Kur'an'ın bir benzeri verilmiştir diye işaret ettiği sünnet. Bu ikisiyle Müslümanlar ne yapmalı? sevinmeli. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği üzere sizlere iki şey bırakıyorum. Onlara tutunduğunuz sürece, onlara sarıldığınız sürece sıkıntıya, sapıklığa, dalalete düşmeyeceksiniz. İşte arkadaşlar bir insan doğru yol üzerinde kalmak istiyorsa, doğru metot üzerinde kalmak istiyorsa Kur'an'a ve sünnetine yapmalı, sarılmalı. Maalesef bugün insanlardan bazıları insanlardan bazıları kadınlardan hoşlanmakta, kadınlardan zevk almakta. Bazıları makam, şan, şöhret peşinde koşmakta. Ama Allah Teala'nın da bu ayette işaret ettiği gibi bizlerin Müslümanların ne yapması lazım? Kur'an ve sünnetle ferah bulmaları, mutlu olmaları, sevinmeleri lazım. قلنا إذا يا إخوة علينا أن نفرح بالكتاب والسنة لكن ما معنى الفرح بالكتاب والسنة الفرح بهما أن نقرأهما وأن نفهم معانيهما وأن نعتقد ما فيهما وأن نعمل بمقتضاهما وموجبهما ثم ندعو إليهما هكذا يا أخوة يكون الفرح الحقيقي بالكتاب والسنة لكن كثيرا من المسلمين مع الأسف يفرح بالقرآن للتبرك فقط لا للقراءة ولا للتفهم ولا للعمل بمقتضى هذا الكتاب الجليل وكذلك يفرح بالسنة كما فرح بالقرآن وعندنا ما أدري هنا هذه العادة موجودة أم لا في العراق القرآن قديما كان يوضع في المحاكم ويقسم به صدقا أم كذبا وكذلك إذا أنجبت المرأة وولدت يوضع المصحف عند رأس الطفل لكي لا يأخذه الشيطان هكذا كان الناس يزعمون وكذلك الحالة الثالثة للقرآن إذا مات الإنسان يقرؤون القرآن للميت والله جل وعلا يقول لينذر من كان حيا القرآن للأحياء وليس الأموات فالله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فعلينا بارك الله فيكم أن نفرح الفرح الحقيقي بالكتاب والسنة فهما ودراسة وتعلما واحتكاما إليهما كذلك لأن كثيرا من الناس في قضاياهم في خلافاتهم في منازعاتهم لا يحتكمون إلى الكتاب والسنة مع الأسف Peki Kur'an'la mutlu olmak ne demek? Hangi manaya gelmekte? öncelikle onu okumalıyız. Okuduğumuzu fehmedip anlamalı ve içinde zikredilen ayetlerde itikat edilmesi gereken şeylere de itikat etmesi, inanılması gerekmektedir. Ve ayetlerin gereğince de amel etmek ve insanlığı Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ayetlere davet etmek. İşte Kur'an'la ve sünnetle mutlu olmak, ferah bulmak bu manaya gelmektedir. Bugün maalesef insanların, Müslümanların birçoğu Kur'an-ı Kerim'i sadece ne yapmaktalar? Bereket kaynağı olarak kabul edip onu ne okumaktalar, ne fehmedip anlamaktalar, ne onun içinde yazanlara itikad edip onlara inanmaktalar, ne de onun gereğince amel etmektedirler. Bilmiyorum sizin ülkenizde de var mıdır ama bizim ülkemizde Kur'an-ı Kerim eskiden beri mahkemelerde ne yapılırdı? yemin ettirilirdi sanıklara. Ellerini koyarlardı. Eğer yalancı mı doğru mu olduğunu bu, anlamak için Kur'an-ı Kerim burada kullanılırdı. Aynı şekilde eğer bir kadın, bir bayan doğum yaptığında ne yaparlardı? Ne yaparlar bizim oralarda? Kadının, çocuğunun başına Kur'an getirip koyarlar. Allah'ın Mustafa'nı, kelamını koyarlar. Zira ne yapmasın? Ona şeytanlar, cinler yaklaşmasın diye. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i ne yaparlar? Gidip mezarlıklarda ölüleri okurlar. Halbuki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyurmakta? Bu Kur'an'ı indirdik. Ne için indirdik? Hayatta olanları uyarman için. Hayatta olanları uyarman için. Aynı şekilde allah Teala buyuruyor ki bu kitabı biz sana indirdik. Ne için indirdik? Onun ayetlerini tedebbür etmeleri için. Ve ulul sahibi, akıl sahibi insanların öğüt alması için indirdik. O halde arkadaşlar Kur'an ve sünneti okuyacağız, fehmedeceğiz, ona başvuracağız. Sadece okumakla, fehmetmekle yetinmeyip aramızda çıkan sorunlarda, sıkıntılarda hakem olarak ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim tayin edeceğiz. İşte ayet-i kerimede geçen, ayet-i kerimede zikredilen bununla ferih olsunlar, bununla mutlu olsunların manası budur. ويكون يا إخوة تكون الحياة الطيبة السعادة الحقيقية للإنسان في الدنيا والآخرة بحسب فهمه السليم الصحيح لهذا الكتاب ولهذه السنة والعمل بهما كلما كان فهمه للقرآن والسنة صحيحا وعمله بهما أتم وأكمل وأصح كان سعيدا أكثر وكان حيا حياة طيبة أكثر هذا في الدنيا قبل الآخرة أما إذا كان فهمه للكتاب والسنة سقيما وعمله كذلك لم يكن صحيحا لا شك أن هذا الإنسان لا يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة بل يشقى في الدنيا قبل الآخرة ثم متى يكون وكيف يكون الفهم للكتاب والسنة صحيحا قبل كل شيء يا أخوة الكتاب والسنة هما فرض علينا أن نفهمهما كما فهمهما السلف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 في ديانتهم في منهجهم في فهمهم الكتاب والسنة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أو قبل أن نذكر الحديث نذكر قول الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا متى اهتدينا إذا آمنا بمثل إيمان الصحابة نعم Evet. İşte Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i nebeviyi anladığımız ve amel ettiğimiz oranda bu dünyada mutlu, tayyip, temiz bir hayat süreriz. Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti anladığımız ve hayatımıza tatbik ettiğimiz oranda. Bu çok önemli. Ne yaparız? Dünyada, ahiretten önce dünyada güzel, mutlu bir hayat süreriz. Ancak Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'e olan anlayışımız problemli ise, hastalıklı ise ve amelimiz de bunun üzerine bina ettiğimiz amelimiz problemli ise, sıkıntılıysa, hastaysa inanın ahiretten önce dünyamız çıkmaza girer. Dünyada şaki olarak, bedbaht olarak yaşarız. Peki o halde arkadaşlar bu Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti doğru bir şekilde nasıl anlayabiliriz? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bizlere Kur'an'ın ve sünnetin Aleykümselam Kur'an'ın ve sünnetin nasıl anlaşılması gerektiğini ne yapmıştır? İşaret etmiştir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacirlerden ve ensan, ensardan bu dine ilk giren, öncelikli davrananlar var ya وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ Ve onlara güzellikle uyanlar var ya, onlardan sonra gelip onlara güzellikle, ihsanla, iyilikle uyanlar var ya, radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da allah Teala'dan razı olmuştur. Peki bu muhacir ve ensarlara uyanlar derken onların neyine uyanlar? Onların fehmine, onların itikadına, onların ameline uyanlar demek oluyor. Yani allah Teala bizlere şunu gösteriyor. allah Teala bunlardan razı olmuştur. Sizler de ona uyun. Aynı şekilde diğer bir ayette allah Teala diyor ki فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Eğer sizlerin gibi iman ederlerse sizden sonra da gelenler ne yaparlar? Muhakkak ki hidayete ererler. Hidayeti bulmuş olurlar. ولذا يا أخوة نلاحظ أن الذين خالفوا فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم للكتاب والسنة هؤلاء ضلوا وانحرفوا وصاروا سببا في تفرق المسلمين وضعفهم وهوانهم قلنا نلاحظ ونرى ونسمع ونقرأ ونشاهد أن الذين خالفوا فهم السلف الصالح للكتاب والسنة هؤلاء انحرفوا هم أنفسهم وحرفوا غيرهم عن الجادة وصاروا سببا في تفرق المسلمين وفشلهم وضعفهم وهوانهم وأول من خالف منهج السلف وفهم السلف الخوارج لذا لما ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذهب إلى الخوارج قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم من صحب رسول الله إذا هم أعلم بالإسلام وبفهم القرآن منكم لأنهم أصحاب رسول الله هؤلاء الخوارج لم يفهموا قول الله جل وعلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لم يفهموا هذه الآيات ولذا ذهبوا إلى تكفير خليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وتكفير معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي ورضي الله تعالى عنه وإلى تكفير الصحابة رضوان الله عليهم انظروا يا أخوة وبدأوا بعد التكفير استباحوا دماءهم وقاتلوا الصحابة هؤلاء أول من فارق المسلمين وفرق المسلمين بسبب خروجهم عن فهم السلف الصالح لماذا للكتاب والسنة وهم قائمون إلى يومنا هذا وسيأتيكم حديثهم Aleykümselam ve rahmetullahi Kim Kur'an-ı Kerim'i anlamada ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini fehmetmede, anlamada selefin fehmine muhalefet ederse aleykümselam selefin fehmine aykırı bir anlayışla Kur'an-ı Kerim ve sünneti anlarsa ne yapar? Hak yoldan, hidayetten sapar. Böylece kendine zarar verir ve yeryüzündeki Müslümanlar arasında da fırka grup tefrika ya sebep olarak ayrılığa düşürür. Müslümanların içinden çıkan ilk ayrılıkçı grup da kimler olmuştur? Hariciler olmuştur. Onlarla tartışmaya giden, onlarla münazara etmeye giden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından İbn Abbas, onlarla ilk karşılaştığında söylemiş olduğu söz şu olmuştur. Sizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yanından geliyorum. Ve görmekteyim ki aranızda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabelik etmiş, onu görme şerefine ermiş, onunla bir arada bulunmuş insan yok. Yani sizlere bu Kur'an'ı, bu sünneti aleykümselam olması gerektiği gibi anlayan, peygamberden öğrenen insanlar katından geliyorum. İnsanların yanında geliyorum. Ama haricilere baktığınızda onlar ümmetin içinde ilk ayrılık tohumlarını atmışlar. Ali radıyallahu anhu gibi bir insanı, Muaviye radıyallahu anhu gibi bir insanı ve sahabeleri ne yapmışlar? Tekfir etmişler. <laughs> Sebep Allah Teala'nın indirmiş olduğu "Men lem yahkum bima enzelallah" ayetini, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler ayetini sahabe gibi anlayamadıkları için, sahabenin doğru şekilde anladığı gibi fehmetmedikleri için bu ümmetin dört halifesinden birisi olan Ali radıyallahu anh gibi bir insanı Muaviye radıyallahu anh gibi bir zatı ve sahabelerin diğerlerini tekfir etmiş. Bu tekfir ettikleri hükme bina ederek de onların kanlarını helal görmüşler. Ve kıyamete kadar da bu topluluk ne yapacak? Bulunacak. قلت يا أخوة هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على خليفة المسلمين خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام هم قائمون إلى يومنا هذا فارقوا المسلمين وكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم بسبب فهمهم السقيم المخالف لفهم السلف الصالح إلى يومنا هذا نجد كثيرا من هؤلاء يكفرون المسلمين وقد حدث معنا في مدينتكم هذه قبل أيام قليلة قبل أربعة أيام تقريبا جاءني مجموعة من أهل اسطنبول ومن أهل أذربيجان جاءوا إلينا وجلسوا معنا التقينا قدرا في مسجد هنا في إسطنبول تعرفوا علي ثم جاءوا إلي إلى السكن فتكلمت معهم بينت لهم منهج السلف الصالح وكلام العلماء وأقوال العلماء فقالوا نحن نعتقد اسمعوا وتعجبوا يا أخوة قالوا نحن نعتقد أن الحكومة السعودية حكومة كافرة وملك السعودية كافر وهذه الشعوب المسلمة الذي نعتقد نحن أن هذه الشعوب مسلمة قال نحن نعتقد أنهم كفار قلت شعب تركيا شعب مسلم أم كافر قال شعب كافر قلت كل سنة يذهب آلاف الحجاج من تركيا إلى الحج نعم فيهم شرك فيهم بدعة وقعوا في خرافة لكن عن جهل أو عن تأويل أو وبسبب الأئمة المضلين هؤلاء يعذرون بجهلهم كثير منهم لا يعرف يقرأ اللغة العربية كيف تكفرون قال كلهم كفار كلهم كفار حتى بعضهم قال أبي كافر وهو يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله فهكذا يا أخوة إلى أن آخر كلام قلت ما قولكم في المشايخ الكبار الشيخ بن باز بن عثيمين وما قولكم في أنا قال أحدهم قال أنت كافر لست بمسلم فانظروا يا أخوة إلى هذا الفهم السقيم وكما قال عليه الصلاة والسلام يتركون أهل الإيمان أهل الأوثان يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيمان هكذا شغلهم الشاغل تكفير المسلمين واستباحة دمائهم نسأل الله العافية Evet bu haricilerden bahsederken onların bugün bu saate dek hala varlıklarını sürdüklerine değindim. Sizin ülkenize ziyaret için geldim ve bu ülkede sizin topraklarınızda bu şehirde İstanbul'da bile bu itikada sahip bazı insanlarla karşılaştım. Bir camide namaz kılarken Türkiye'li, İstanbullu ve Azerbaycanlı birkaç e, kişiden oluşan toplulukla karşılaştım. Orada camide ayaküstü konuştuktan sonra beni kalmış olduğum yerde de ziyaret ettiler. Kendilerinin Suudi Arabistan hükümetini ve onun dışındaki Müslüman halkları kafir gördüklerini söylediler. Ben de onlara dedim ki hani her sene yüz binlerce insanın yazılarak aralarından kura ile çıkıp hacca gitmeye çalışan bu sizin Türk halkınızı da mı kafir olarak görüyorsunuz? Evet dediler onlar da kafirdir. Dedim ki evet yani insanların içinde itikatlarında yanlışlık olabilir, şirk olabilir, cehalet olabilir, e, dalalet olabilir. Ama bu bahsetmiş olduğumuz toplulukların yapmış oldukları bu yanlışlıkların birçoğu cehalet üzerine yapılan yanlışlıklardır. Başlarında dalalete sürükleyen, dalalete davet eden imamlar, liderler, hocalar vardır. Tevil vardır. Bunlardan dolayı mazur görülürler. Peki dedim benim hakkımda ne düşünüyorsunuz ki ona gelmeden önce bazıları dedi ki benim babam bile müşrik. Babam bile kafir diyenler oldu. Ondan sonra kendilerine benim hakkımda peki dedim beni nasıl düşünüyorsunuz? Ki ben onlarla bu konuşmanın önünde Selefi Salihin, Ehli Sünnet ve Cemaat'in bu konudaki görüşünün ne olduğunu beyan ettim, açıkladım. Aralarından bazıları çıkıp bana dedi ki evet sen itikat ediyoruz ki sen de kafirsin. فهؤلاء بارك الله فيكم يفسدون ولا يصلحون ويهدمون ولا يبنون أبدا هؤلاء لا نأمل في دعوة هؤلاء خيرا ولا نصرا للإسلام والمسلمين لأنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبى الله أن ينصر الإسلام على يد أهل الأهواء والبدع لا يمكن فهؤلاء يا إخوة لا ينشغلون بما تنشغلون أنتم به من تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى التوحيد الحمد لله والرحمة والرأفة بالناس أبدا لا هؤلاء بدل الرحمة بالناس عندهم الغلظة والحقد على الناس بدل السعي لهداية الناس يسعون لإخراج الناس عن دين الله أفواجا ويفرحون بهذا شغلهم الشاغل العالم الفلاني كفر الحاكم الفلاني كفر هذا الشعب كافر فلا هذا شغلهم وديدنهم فهؤلاء يا أخوة ليس فيهم خير وكما قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الربيع فأنتم بارك الله فيكم عملكم مبارك إن شاء الله استمروا على هذا نعم. الخير الذي أنتم فيه فهذا الشعب بحاجة إليكم والله أما لو يترك الوضع لأمثال أولئك التكفيرية هؤلاء الغلاة الجهلة فهؤلاء يفسدون ولا يصلحون كما ذكرت أولا Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunlarla ilgili şöyle buyurmakta. Onlar evsan, putperestleri, şirk ehlini bırakırlar. Haricilerden, haricilerden bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam. Kimlerle uğraşırlar? Kimleri öldürürler? yaktulûne ehlel iman. iman ehlini, müminlerle uğraşırlar. Vallahi biz onların bu içinde bulunmuş oldukları ve insanları çağırmış oldukları davetten hiçbir hayır beklemiyoruz. Hiçbir hayır olacağını da ummuyoruz. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimahullahın da dediği gibi Allahu Teala bu dine ne yapmayacak? Ehva ve bidat ehlinin eliyle yardım ettirmeyecek. Bu dini onların eliyle muzaffer kılmayacak. Onlar rahmet yolunu seçmek yerine sertlik yolunu, seçmektedirler. Onların bütün vakitlerini dolduran, gündemlerinde olan ana konu nedir? Falanca alim kafirdir. Falanca hakim, yönetici kafirdir. Falanca kişi kafir oldu. Falanca kişi bu sebepten dolayı dinden çıktıdır. Arkadaşlar, sizlerin şu anda devam ede geldiğiniz Kur'an-ı Kerim öğrenme, ilim talep etme, Arapça öğrenme yolunuz hayır olan bir yoldur. Sizin ülkenizdeki insanların ve diğer Müslüman ülkesi, ülkelerinde bulunan diğer e, ülkelerde yaşayan Müslümanların da ihtiyacının olduğu şey budur. İnsanlara hakka davet etmektir, hidayete davet etmektir. Ama onlar ne yapmaktadırlar? Hayır. Falan dinden çıktı, falan şundan dolayı kafir oldu, bundan dolayı müşrik oldu diyerek insanları dinden soğutmaktadırlar. وفي العراق يا إخوة قبل ما يقارب عشرين سنة يعني كان عدد أهل السنة السلفيين قليلا جدا كما نرى هنا في تركيا اليوم يعني أنا عن نفسي من الله جل وعلا علي بالهداية إلى منهج السلف الصالح لما كنت أدرس في بغداد في الجامعة فبدأت بدراسة كشف الشبهات الحمد لله على يد أحد الإخوة ثم شيئا فشيئا بدأنا ننشر الدعوة السلفية والدعوة إلى التوحيد وواجهتنا مشاكل كثيرة ولنا أعداء كثيرة كثيرون من الصوفية آه، بطرقها المختلفة المتنازعة ومن التكفيرية ولا سيما التكفيرية في العراق هم مسلحون وهم استباحوا دماءنا والله وقتلوا من أهل السنة كذلك ومن الرافضة يعني بلدنا بلد الطوائف والفرق وأنتم تعرفون أن أهل العراق أشداء وعندهم تعصب مع كل هذه الفتن لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام هنالك الزلازل والفتن مع كل هذه الفتن الدعوة السلفية بفضل الله جل وعلا ومنه وكرمه علينا وعلى الناس انتشرت هذه الدعوة هكذا بدأنا مثلكم شيئا فشيئا كنا ندرس في البيوت إلى أن انتشرت الدعوة السلفية الآن في المساجد يعني في مدينة واحدة مثلا من المدن في مدينة واحدة مدننا صغيرة ليست كأسطنبول في مدينة واحدة عندنا أكثر من 30 مسجد 25 مسجد الحمد لله أئمة وخطباء سلفيون والناس يحبون الدعوة السلفية الناس عامة الناس سمعوا بهذه الدعوة المباركة الآن حتى على المستوى الإعلامي مستوى الدولي يعني هناك في العراق سمعوا بالدعوة السلفية والدعوة السلفية انتشرت وعلى مستوى الكليات والجامعة الحمد لله فأنتم كذلك يا أخوة اصبروا وجدوا واجتهدوا إن شاء الله تعالى وأسأل الله لنا ولكم الثبات Evet. Irak'la ilgili sizlere bahsetmek istediğim e, konu, husus. E, Irak'taki Selefi davetin de 20 yıl önce, yaklaşık olarak 20 yıl önce sizin şu anda İstanbul'da veyahut da Türkiye'de olduğunuz gibi zayıf olması, e, insan Selefi olduğunu söyleyen insanların sayısının çok az olmasıydı. ben kendim şahsen Bağdat'ta üniversitede okurken Selefi davette ilk defa Keşf-i Şubuhat kitabını okuyarak e, tanıştım. Bir kardeşimizle beraber okumuştuk bu kitabı. Sonra <clears throat> elhamdülillah Rabbimiz bize hidayeti nasip eyledi. <clears throat> İlim talep ettik. Irak'ta arkadaşlar Selefi davetin düşmanları çok. Bir taraftan Sufiye denilen tarikatçılar, tasavvufçular. Bir taraftan kanlarımızı, ırzımızı helal gören ve silahlı olan tekfirciler, bir taraftan ehli sünnet düşmanı rafiziler, şiiler, böyle bir ortamda davete sabrederek güzel günlere çıktık. Biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam Irak'a işaret ederek oranın depremlerin bölgesi olacağını ve taassubun fitnelerin bölgesi olacağına işaret etmiştir, göstermiştir. Yani Irak'taki taassup, şiddet e, çok çetindir aslında. Ama buna rağmen Allah'ımıza hamdolsun ki böyle İstanbul kadar büyük şehirlerimiz yok bizim orada ama böyle şehirlerimizde 30 tane, 40 tane, 50 tane camiler var. Bu camilerin çoğunun imamları selefiler. Buralarda dersler okutulmakta. Buralarda ilmi e, dersler okutularak davet edilmekte. Aynı şekilde basın olarak ve birçok alanda da Bugün Selefilerin Allah'ın kitabına ve Peygamber'in sünnetine davet edilen insanların e, sayısı oldukça bilinmektedir. Hadi ve cezakumullah hayru barakallahu fikum ya ahvah. Ve sallallahu lana ve lekum sebat ve hüsnal fatina. Elhamdülillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Barakallahu Son söyleyeceğimiz bunlar. Allah Teala'dan bizler ve sizler için hidayet ve sebat diliyoruz. Sorusu olan arkadaşlar varsa e, soruları alabiliriz. Evet. Evet, soğan sorular. Evet, Irak'la alakalı bilmek istediğiniz, evet. <clears throat> Dört mezhep e, imamı ya da hadiseyle ilgili, mesela müzikle ilgili. Yani imamlar ne düşünüyor? الأخ يسأل عن الأغاني والمعازف نعم ما حكمه في المذاهب الأربعة حتى الأناشد ما تسمى بالأناشد الإسلامية جاء حديث صحيح يا أخي في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال لأتينا أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحديد والخمر والمعازف المعازف يعني آلات الموسيقى يعني في آخر الزمان يأتي من أمتي من يستحل يعني ما معنى يستحل يعني أن هذه الأمور الأربعة محرمة لكن يأتي من يستحلها باجتهاد منه لا أنه يفعلها ويرى أنها معاصي بل يستحلها كما فعل الأحزاب الإسلامية اليوم والصوفية كذلك يرقصون ويغنون ويضربون على آلات العزف وكذلك الأحزاب الإسلامية فهؤلاء استحلوها العوام لا يعزفون على الآلات الموسيقية لكن يرون أنها محرمة لا يستحلونها أما هؤلاء الإسلاميون استحلوها فبارك الله فيك هي مزمار الشيطان هذه آلات الموسيقية كما يذكر ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في قلب المسلم قرآن وأغاني آه، لا يجتمع هذا القلب إما يسلم لكلام الله جل وعلا أو يخرج كلام الله جل وعلا ويحل محله ماذا الغناء والموسيقى فالمسلم يعود نفسه على استماع القرآن واجتماع المقرئين المجودين وأصحاب الأصوات الجميلة ما شاء الله ليس منا من الذي يتغنى بالقرآن وكان النبي عليه الصلاة يحب الصوت الحسن بالقرآن فإنسان يعود نفسه على هذا ولا يستمع إلى الأغاني والموسيقى لأنها بريد النفاق والله ومزمار الشيطان ويلهي الإنسان عن كلام رب العالمين الله أعلم Evet, e, Sahih Bukhari'de gelen bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda ümmetinden kimilerinin ortaya çıkıp içkiyi ve müzik aletlerini helal göreceklerini işaret ediyor. Tabi buradaki yestahillu ifadesi, helal görecekler ifadesi yani allah Teala haram dese bile bu artık helaldir demek manasında değil. Yani e, onlar iştihatlarıyla, yapmış oldukları iştihatlarla ne yapacaklar? Bunu, bunun ne, ne zararı var? Bu aslında haram değil e, bunun haram olması için bir delil yok, bir e, e bir engel yok bunun helal bunun dinlenmesine diyecekler. Normalde avam diye bildiğimiz vatandaş ne yapmakta? Müziği dinlemekte ama müziği dinlerken evet bu haram demekte. Ama maalesef bugün İslami e, partiler yahut da buna benzer oluşumlar e, ne yapmaktalar? Hizipler, gruplar e, İslami e, e ilahiler adı verdikleri şeylerle müzik aletlerini çokça kullanmaktalar. İbn-i Kayyum Rahimahullah'ın dediği gibi Müslümanın kalbinde Kur'an ve bu müzik ne olmaz? Bir araya gelmez. Bir araya gelmez. Benim tavsiyem kardeşlerime Kur'an-ı Kerim dinlesinler. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan insanlardan bol bol Kur'an-ı Kerim dinlesinler. Kendileri de Kur'an-ı Kerim'le e, meşgul olsunlar. Evet. Konuyla konuyla alakalı olsun. Evet. Lokman suresi 6. ayette Arapçasını hatırlamıyorum ama Diyor ki insanlardan bazıları var ki insanlardan bazılarını yoldan saptırmak için boş söz satın alırlar. Bu acaba bu ayet müzikle alakalı mı? Ayet Eylehul hadis, naam. Ayet Evet, evet. Şey evet, Lokman suresindeki sahabeler buradaki lehvel hadisi ne, ne diye tefsir etmekteler? Müzik olarak ve müzik aletler olarak tefsir etmektedir. Evet. Hı -hı. Kardeşimiz diyor ki ben üniversitede okuyorum İstanbul'da. Öğrenci arkadaşlarımıza, kardeşlerimize nasıl söylediğim mendici anlatacağız ve davet edeceğim. يقول أخونا أنه يدرس في جامعة إسطنبول كيف يقوم بدعوة زملائه في الجامعة بفهم الصحيح للسلفية والله قبل كل شيء يخلص نيته لله وثانيا يحسن خلقه لأن الإنسان ينبغي أن يدعو بعمله قبل أن يدعو بلسانه لأن لسان الحال أبلغ من لسان المقال ثالثا يدعو بلسانه بعلم لأن الدعوة بحاجة إلى علم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة على علم فالإنسان إذا لم يتعلم لا يستطيع أن يدعو فهذا الأخ الذي يدرس في الجامعة ومن الله عليه بهذا الشعور الشعور بهذه المسؤولية أنه يريد أن يدعو إلى كلمة الله وإلى دعوة الإسلام أنه ينبغي أولا أن يخلص نيته لله وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة لكي يرى عليه أثر العلم وأثر المعتقد الصحيح السليم ثم كذلك يتعلم ثم يعلم ويبدأ شيئا فشيئا الأمر الرابع يبدأ تدريجيا يبدأ بالأهم فالأهم أهم قضية في الإسلام التوحيد وضد التوحيد الشرك فيبين للناس برفق إن شاء الله تعالى وبحكمة بإذن الله تعالى ونسأل الله أن يوفق Öncelikle bu kardeşimize ihlaslı olmasını tavsiye ediyoruz. İlk olarak. İkinci olarak güzel ahlak. İnanın insanın haliyle, amelleriyle, davranışıyla yapmış olduğu davet, diliyle yapmış olduğu davetten daha tesirli olur. Üçüncü olarak ilim ile davet etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala'nın buyurduğu gibi kul inne hazi kul hazihi sebili ed'u ila Allah ala basira. Bu benim yolumdur. Ona basiret üzerine ne üzerine ilim üzerine davet ediyorum. Dördüncü husus da tedrici olarak en önemli olandan daha az önemli olana doğru inmek. Davet edilecek en önemli husus nedir arkadaşlar? Davet edilecek en önemli husus tevhiddir. Sakındırılacak, uyarılacak en tehlikeli husus da nedir? Şirktir. طيب السؤال يا شيخ الآن أنتم من 20 سنة في في الدعوة إلى السلفية هناك والخوارج كما ذكرتم لهم تواجد هناك في العراق خصوصا آه، اشتعل نارهم في أيام آه، المقاومة كما يسمونهم مع نعم. الأمريكان نعم. وكيف وضعهم الآن بماذا يشتغلون هل لهم تأثير في الشعوب هل لهم آه، ثمرة قطفوها وحصدوا حصدوها نعم الخوارج بارك الله فيكم كانوا موجودين قبل الاحتلال وهم موجودون الآن بعد الاحتلال وبعد خروج المحتل كذلك قديما كانوا موجودين في شكل جماعات إسلامية أحزاب إسلامية كان هذا الفكر الخارجي التكفيري موجودا في كثير من الأفراد آه، في هذه الأحزاب الإسلامية أي شخص من هذه الأحزاب الإسلامية تستنطقه تجد أنه تكفيري وثم تحولوا إلى فرقة مستقلة هذه الفرقة كذلك وتسلحت وبدأت بالقتل فالشاهد ماذا آه، كثمرة لا نجد ثمرة ثمراتهم كانت في آه، التفجير وقتل من يرونه يستحق القتل هم أما كثمرة دعوية واستجابة الناس لهذه الفرقة لا الناس لا يستجيبون للشدة والغلو والتدبير والتكفير أبدا ليس لهم ثمار وليس لهم يعني أثر في واقع العراق آه، سوى التقتيل حقيقة والتفجير لكن الدعوة السلفية بفضل الله الناس عرفوها وميزوا بين هذه الدعوة المباركة التي هي خير ورحمة وهداية للناس وبين دعوة التكفير ودعوة الأحزاب ودعوة السياسة الناس بدأوا يفرقون والحكومة كذلك فرقت الحمد لله وميزت. Evet. E, ihtilalden önce de var olan ve e, ihtilal sırasında da silahlı gruplar olarak ortaya çıkan ve adından söz etmiş olduğunuz e, haricilerin, e, tekfircilerin e, durumları şu anda nedir? E, elde ettikleri bir e, sonuç, bir fayda oldu mu Irak'ta diye sordu, sorduk kendisine hocamızın. Hocamız da şöyle söyledi. Evet hariciler e, Amerikan ihtilalinden önce e, de vardı. Tabi o dönemlerde bireyler olarak ve e, İslami cemaatler olarak e, bir araya geliyorlardı. Tekfir vardı onlarda. E, ihtilal esnasında da tabii silahlandılar. Bir tek fırka, bir tek grup haline geldiler. Silahlı eylemlerini bu şekilde devam ettirdiler. Ve ihtilal çıktıktan sonra da, ülkemizi terk ettikten sonra da hala ne yapmaktalar? Kafir olarak gördüklerini, tekfir ettikleri halkı, e, halkın kanını helal görmekteler. Onların kanının dökülmesini mubah görmekte, görmekteler. Elde ettikleri bir semere var mı? Vardıkları güzel sonuçlar var mı? Elbette ki yok. Yapmış oldukları tek şey faaliyet olarak e, bombalama eylemleri, patlatma eylemleri, insanları tekfir etme eylemleri. Ama hamdolsun bugün Irak halkı artık bazı şeyleri ayırabilecek seviyeye geldi. Selefi davet olan hayra, rahmete e, davet, hidayete davet ile diğerlerini insanlar ayırmaya başladılar.